Մայրենի լեզուն է, որ ժամանակի հորձանուտում հային հայ է պահում։ Ինչպես ամեն ազգի, այնպես է նրա անհատ զավակների բարոյական նկարագիրը չափվում է մայրենի լեզվի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքով։ Ազգի յուրաքանչյուր զավակ պարտավոր է իրեն համարել մայրենի լեզվի տերը եւ պաշտպանել նրա իրավունքները։ Պետք չէ հանդուրժողաբար ընդունել մայրենի լեզվի հանդեպ թույլ տրվող ոտնձգությունները, իրավախախտումները։ Պետք է պայքարել մոլորությունների դեմ։ Անհրաժեշտ է հետևողական պայքար մղել մայրենի լեզվի անաղարտության պահպանման համար։ Մերօրյա հայերենում շատ են բառաձևերի սխալ գործածությունները։ Դրանք կարող են առաջ գալ բառակազմության կանոնների անտեսման, բաղադրիչների թյուրումբռնման, քերականական տարբեր օրինաչափությունների խախտման հետևանքով։ Մեզ շրջապատողների խոսքի մեջ տարածված է մի շարք բայերի սխալ գործածությունը ինչպես խոսած, գոված, ցաված, հաչած, տևած, կաթած եւ այլն։ Մերժելի է խոսած ձևի գործածությունը խոսեց բարի փոխարեն։ Քանի որ խոսել բայը ե լծորտության բայ է, այսինքն լից առաջ ունի է, հետևաբար անցյալ ժամանակի եզակի երրորդ դեմքը կլինի խոսեց։ Այսպես, ելով վերջացող բայերը ունենում են «եց» բաղադրիչը, ալով վերջացող բայերը, ած բաղադրիչը։ Ուրեմն ոչ թե գոված, այլ գովեց, ոչ թե ցաված, հաչած, տևած, կաթած, այլ ցավեց, հաչեց, տևեց, կաթեց։ Սրանց սկզբնատիպ բայերն էլ հաճախ սխալ գործածություն են ունենում. խոսալ, ցավալ, հաչալ, տևալ, կաթալ, փոխանակ խոսել, ցավել, հաչել, տևել, կաթել։ Խոսակցական լեզվում հաճախ ենք հանդիպում մի խումբ բայերի անհանձնարարելի ձևերի՝ աճացնել, աշխատացնել, սառացնել, սորացնել, վախացնել, վազացնել եւ այլն։ Դրանց հանձնարարելի կազմություններն են. աճեցնել, աշխատեցնել, սառեցնել, սովորեցնել, վախեցնել, վազեցնել։ Այս բարերում ածն ածանցի գործածությունը Էցն ածանցի փոխարեն սխալ է։ Սա բնորոշ լինելով խոսակցական լեզվին թափանցում է գրական լեզվի մեջ, որը օրինաչափական չէ։ Հիշենք, N Էնալ վերջավորություններով կազմված բայերի պատճառականի անել տալու իմաստն արտահայտելու համար էցն ածանցն ենք ավելացնում։ Խոսել, խոսեցնել, մոտենալ, մոտեցնել։ Իսկ ալ կամ անալ վերջավորություններով վերջացող բայերին ացն, խաղալ, խաղացնել, բարձրանալ, բարձրացնել։ Ցն ածանցով կազմվող ձևերել ունենք, բայց դրանց գործածության մեջ հիմնականում դժվարություններ չեն լինում։ Ացն ածանցի վերածումը էցն ածանցի քիչ թվով բայերում է հանդիպում, իսկ էցնի վերածումը ացնի բավականին տարածված է այսպես. ոչ թե հոգնացնել, այլ հոգնեցնել, ոչ թե ծիծաղացնել, այլ ծիծաղեցնել, ոչ թե տխրացնել, այլ տխրեցնել, ոչ թե իջացնել, այլ իջեցնել, ոչ թե քնացնել, նմանացնել, քրտնացնել, կրվացնել, թթվացնել, փայլացնել, պտտացնել, կանգնացնել, այլ քնեցնել, նմանեցնել, քրտնեցնել, կրվեցնել, թթվեցնել, փայլեցնել, պտտեցնել, կանգնեցնել։ Սխալ է նաև էցն ածանցով կազմված բարերում էի փոխարեն ը հնչեցնելը, որը տարածված է հատկապես երիտասարդության շրջանում։ Ոչ թե վախցնել, վախեցնել, այլ վախեցնել ոչ թե վասցնել, վազեցնել, այլ վազեցնել, ոչ թե խոսցնել, խոսեցնել, այլ խոսեցնել, ոչ թե տակցնել, ավելցնել, երցնել, սարցնել, այլ տակացնել, ավելացնել, երացնել, սառեցնել։ Պաճառականության անել տալու իմաստն արտահայտվում է նաև տալ բայի եւ բայի ուղիղ ձևի անորոշ դերբայի հարադրությամբ ներկեցնել չունենք այլ ունենք ներկել տալ գրեցնելի փոխարեն գրել տալ եւ այլն կա բայերի մի խումբ որ զույգ ձևեր կարող է ունենալ ինչպես սпасեցնել սпасել տալ հասկացնել հասկանալ տալ հատկապես տարածված են այս երկու միջոցների տալ բայի եւ էցն ածանց ունեցող բայերի միաժամանակյա գործածությունը, սпасեցնել տալ, հասկացնել տալ։ Սրանք մերժելի են գրական հայերենի համար ոչ կանոնական։ Այսպես հասկացնել տվեցի, որ դա իմ ցանկությունը։ Պետք է գործածել այդ տարբերակներից մեկը։ Հասկացրի, որ դա իմ ցանկությունը կամ հասկանալ տվեցի, որ դա իմ ցանկությունը։ Խոսակցական լեզվում հաճախադեպ են պատճառական բայերի բարձրացրեցի, վախեցրեցի, կարդացրեցի, մտեցրեցի եւ նման տիպի մերժելի կազմությունները։ Այս բայերի անցյալ ժամանակաձևը կազմվում է ացն, էցն, ցն ածանցների վերջնահնչյուն նն ռի փոխելով։ Հետևաբար բարձրացրեցի, վախեցրեցի, կարդացրեցի, մտեցրեցի մերժելի կազմությունների փոխարեն հանձնարարելի են բարձրացրի, վախեցրի, կարդացրի, մոտեցրի առանց «ծ» բաղադրիչի ձևերը։ Շատ են հանդիպում «ն» եւ «չ» ածանց ունեցող մի շարք բայերի անցյալի մերժելի ձևեր՝ թրչեցի, հանգչեցի, փախչեցի, կորչեցի, դիպչեցի։ Այս բայերի «ծ» հիմքակազմիչով կազմությունները օրինաչափական չեն, Դա բացատրվում է նրանով, որ Ն եւ Չ ածանց ունեցող բայերը անցյալ ժամանակը կազմելիս կորցնում են այդ ածանցները։ Դրանց փոխարեն հանձնարարելի են թռա, հանգա, փախա, կորա, դիպա ձևերը։ Հաճախ են սխալ գործածվում նաև այս բայերի անցյալի հիմքից կազմվող մյուս ձևերը։ Փախչել եմ, կորչել եմ, թրջել եմ։ Հանձնարարելի են առանց չի գործածությունները՝ փախել եմ, կորել եմ, թռել եմ, կամ փախչած, կորչած, թռչած, փոխանակ փախած, կորած, թռած։ Հրամայական եղանակի ձևերը՝ փախչիր, կորչիր, թռչիր, փոխանակ կորիր, թռիր, փախիր։ Դառնալ բայի անցյալ ժամանակի կանոնական կազմությունների փոխարեն խոսակցական լեզվում կիրառվում են դարա, դարար, դարավ ձևերը, որոնք գրական լեզվում հանձնարարելի չեն։ Դառնալ բայի անցյալի հիմքը կազմվում է ռն ըրձ հերթագայությամբ եւ առաջանում են հետեւյալ կազմությունները՝ դարձա, դարձար, դարձավ։ Խոսակցական լեզվում հրամայականի եզակի թվի իր վերջնամասնիկի ռն հաջող չի արտասանվում։ Ինչպես՝ երկի, կորի, տարածի, եւ այլն։ Հիշյալ ձևերը հայոց լեզվի զարգացման ներկա փուլում մերժելի են։ Դրանց փոխարեն հանձնարարելի են երկիր, կորիր, տարածիր։ Էլ բաղադրիչով վերջացող པարզ բայերը հրամայական եղանակը կազմում են իր վերջավորությամբ՝ լսիր, խոսիր, երկիր։ Իր վերջնամասնիկի ռն չի արտասանվում նաև արգելական հրամայականի եզակիում մի երկի, մի կորի, մի թռի եւ այլն, որը սխալ է։ Դրանց ճիշտ ձևերն են. մի երկիր, մի կորիր, մի թռիր։ N ան ածանց ունեցող բայերի դեպքում մերժելի են մի մոտենար, մի վախենար եւ նման տիպի ձևերը։ Սրանց հանձնարարելի տարբերակներն են՝ մի մոտեցիր, մի վախեցիր Այս բայերը հրամայական եղանակի ձևեր են կազմում հիմքի եւ ցիր բաղադրիչի համադրմամբ։ Մերժելի է նաեւ միք մասնիկի գործածությունը հրամայականի ժխտական ձևերը կազմելիս։ Միք գնա, միք խաղա։ Ճիշտ տարբերակներն են՝ մի գնա, մի խաղա։